Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušalci, ponovno talase NXS Web Radio Podcasta u još jednu, nadamo se, interesantnu i zanimljivu epizodu serijala 1 na 1 gde naravno pričamo o psihologiji i svemu što je vezano za psihologiju naravno. E, danas e, pričamo o jednoj interesantnoj temi koju smo trebali da pričamo još, ja mislim, pre dve ili tri nedelje, ali nisam stigao da se pripremim adekvatno za tu emisiju, tako da o njoj pričamo danas, a to je kako muzika utiče na našu produktivnost i da li utiče uopšte. Tako da je to tema o kojoj ćemo danas pričati. Pa da ne dužimo puno, krećemo odmah. Bilo da je reč o učenju ili obavljanju određenog posla, ljudi mogu imati brojne probleme prilikom koncentracije i postizanja određene tražene produktivnosti. Srećom tu je muzika koja nam u tome mnogo pomaže. Studije rađene na prestižnim univerzitetima u Engleskoj pokazuju da je muzika znatno utiče na povećanje efikasnosti prilikom određenih procesa – pogotovo oni koji se ponavljaju. Na primjer, ako je vaš zadatak proveravanje e-mailova, popunjavanje određenih podataka ili tabela, uz muziku ćete svakako taj posao raditi mnogo bolje i brže. Ali kad je reč o zadacima koji zahtevaju veću aktivnost mozga, pronalazak savršene muzičke liste nije tako jednostavan. Određena vrsta muzike utiče na koncentraciju, koja je neophodna u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. E sad, koju muziku bi trebalo da izaberete, naravno zavisi od toga kakav posao radite. Prva kategorija bi bila, na primjer, muzika u kojoj uživate. Slušanjem muzike koju volite, osjećat ćete se bolje. Lični izbor muzike koju ćemo slušati je naravno veoma bitan, posebno kod osoba koje nisu preterano vešte u obavljanju svog posla. Učesnici e, istraživanja koji su slušali muziku koju uživaju, svoje zadatke su brže obavljali u odnosu na grupu učesnika koji nisu slušali nikakvu muziku. Kada ste pod stresom, možete doneti dosta nepromišljenih odluka, jer imate vrlo uzak fokus pažnje. A kada ste pozitivno raspoloženi, u mogućnosti ste da razmislite o više opcija i donesete svakako mnogo bolju odluku tako i ta muzika vas stimuliše jer je muzika koju volite i automatski se popravlja raspoloženje i bolje razmišljate. Sljedeća kategorija bi bila muzika koju ne registrujete. Različite istraživanje ukazuju da bi muzika koju ne registrujete po nacima navoda mogla biti najbolja opcija za povećanje produktivnosti. Istraživači su proučavali kako sklonost prema određenom tipu muzike utiče na koncentraciju osobe koje slušaju. Ustanovili su da kada zaposleni čuju muziku koju vole ili koju nikako ne vole, ta muzika ih ometa u radu. Što znači, zaključak je da je najbolja muzika ona koja povećava produktivnost, a koju vaš mozak po znacima navoda ne registruje ili koju smatra nebitno, kao što su neki instrumentali ili ambientalna muzika i sl. Sljedeća kategorija je muzika bez teksta reči odlače pažnju. Prema istraživanju stručnjaka, buka na radnom mestu nije kriva kada je u pitanju produktivnost zaposlenih. Problem je u tome što naš fokus prelazi sa posla na koji radimo na pokušavanje razumevanja reči koje dolaze iz okoline. Na primjer, prema studijama razgovori na radnom mestu ometaju čak oko 58% zaposlenih na to se odnosi naravno buka, ako vi sedite i radite nešto, koncentrisani ste i sad oko vas kolege pričaju, galame, smeju se, velika šansa da će vas to početi malo da iritira, pogotovo ako ste tesni sam. rasporedom, morate da završite posao ili pričate s klijentom, a neko se smeje u pozadini ili priča nešto glasno, utiče na, na vašu komunikaciju, tako da je to zapravo i tačno. Upravo zbog toga, došlo se do zaključka da na isti način i slušanje muzike sa tekstom odvlači vašu pažnju na reči koje se spominju na primjer u pesmi. Pa je stoga mnogo bolje birati muziku koja nema tekst i uz pomoć koje ćete imati mnogo veći fokus na posao kojim se bavite u tom trenutku. Sljedeća kategorija je muzika sa specifičnim tempom. Muzika sa specifičnim tempom može imati različite efekte na raspoloženje. Jedna studija iz Kanade otkrila je da grupa studenta koji su radili IQ test imala je bolje rezultate na testu tokom slušanja muzike sa promenjivim tempom. Ako vaš posao zahteva da budete optimista, slušajte muziku koja ima tempo koji vas navodi na optimizam. Na primjer, barokna muzika je popularan izbor za mnoge koji žele svoj posao da urade na što bolji način. U jednoj maloj studiji u Americi radiolozi iz jedne bolnice su proučavali poboljšanja u svom radu i raspoloženju tokom slušanja isključivo barokne muzike, znači sve vreme dok su na poslu. I to je donelo pozitivne E, rezultate. Isto kao što ste verovatno čuli ili ste možda čak i gledali na filmovima, gde hirurzi, na primjer, vole često da rade uz klasičnu muziku. Druga studija istraživača pokazala je da su ispitanici prijavili drastično smanjenje osjećaja stresa i povećan osjećaj fizičke relaksacije tokom slušanja muzike koja je imala oko 60 taktova u minuti. Takođe, to treba imati u vidu. E sad, daćemo nekoliko primera. Ljudi koji rade, na primjer, sa brojevima ili moraju obraćati pažnju na detalje, bolje će raditi uz klasičnu muziku jer ona povećava tačnost za otprilike 10 do 12%. Ako posao uključuje unošenje podataka ili postoje tačno određeni rokovi i procedure u kojima posao mora biti završen, onda će pop muzika biti najbolji izbor. Ispitanici koji su tokom unošenja podataka slušali pop numere, unosili su ih 60% brže nego kad nisu slušali nikakvu muziku. A za poslove koji uključuju rešavanje jednačina ili nešto slično, naravno, najbolji izbor bi bila ambientalna ili instrumentalna muzika. E sad, ako se na poslu bavite rešavanjem problema, rad sa ljudima, tada je najbolji izbor bi bio, prema istraživačima naravno, muzika za ples ili latino ritmovi, odnosno latino e, muzika, samba, rumba i slično. Pošto su to izuzetno pozitivne numere, tako da i uglavnom su neki instrumentali, e, vrlo pozitivno utiču na, na, na psihu. Kako bi slušanje muzike na poslu bilo produktivno, Svakako, ud žanar koji ćete slušati potrebno je izabrati prave pesme. Jer ako se koncentrišete na to da ulovite reči pesme, ili počinjete da se prisjećate trenutka u kojem ste prvi put čuli pesmu i tako dalje, to vam svakako neće pomoći da budete produktivni. E sad, iako pomaže da se osjećate energičnije, muzika vam takođe može i odvući pažnju od izvršenja zadataka kažu stručnjaci. Pa preporučuju da unutar žanra koji odgovara vašem poslu ipak birate muziku bez reči kako vam ne bi odvraćale pašnju. Veoma interesantno moram priznati u svakom slučaju. I to bi ujedno bila i poslednja informacija u ovoj nešto kraćoj emisiji za uh, ovu emisiju 1.1 gde smo pričali o muzici. Ja sam uveren da vi svakako imate svoj omiljeni žanar, pa slobodno nam javite ukoliko probate i vidite da li ovo što su istraživači otkrili zaista se primenjuje na veliki broj ljudi. To bi bilo to. Hvala vam što ste bili naravno uz NXS Web Radio Podcast i u ovoj epizodi Ostanite naravno sa nama do neke sledeće emisije. Moje ime Nenad kao i svaki put i slušamo se u sledećoj emisiji. Veliki pozdrav i čao! NXS Podcast.